kial homoi estas ofte modestai. Modestezzo ja estas ornamaggio, cio ella la popola buscio jam de longe audigis, tion confirmis matematicistoi nun per siai formuloi. Modestezzo estas successa strategio. Gi evidente rentumas. Austra biomatematicisto calculis cum sia collegoi sur base de ludo teoria modello chi al homoi jen kai jen anonime donatsas grandain sumoin chi al ili shainigas mal pli grandan intereson pri potenziala partneroi set ili ancau calculis chi al arto al venas of de tre subtile Ni volas compreni chi u strategio i je natura maniero, cae estas stabilae, clarigas matematicisto. La sciencistoi el trovis, che ne estas contraudiro, se homoi tute modeste ne el trumpetas en la mondon sia in bona in faroin, atingoin, au positiva in etsoin, ec se ili rapide povus plibonigi per tio, sian reputacion, cae quancam costas penon vualigi tia in messaggioin. Tiu vualiga ludo ebligas strategioin ciui celas al certai ricevontoi cae ciui efficas tiel che eble aliai homoi ne estos atingeblai. Tiel la esploristoi liveras sur base de la modelo exemple plurain eblezoin de explico por la successo de artajoi per nur tre subtilai messaggioi. La artisto povus exemple malestimi la guston de la amasso, cae povus ne interesigi, cion ne shatantoi de artagioi pensas priliai vercoi. Eble la artisto fidas pritio, che la reputatio iam estas tiel bona, che criticistoi de arto, cae shatantoi de arto, intense serchas pricasita i messaggioi. Fin fine la artisto povus casci tiom da messaggioi che quelcae el ili certe estos malcovritai. Ludo teoria explico por la vua liga tactico estas exemple en la caso de anonimai donazantoi, che ili volas eviti esti al parolatai de genai petantoi cae crome ilia desiro versaine ne estas aperi kiel malavara, set impressi celite nur internan circlon de amicoi cae collegoi. Ili do unu flanke devas vualigi sian bonan faron antau la mondo, ali flanke ili devas zorgi pritio che electitae personoi excios pritio ce tivi seque pli altigios la valoro de la faro, char oni adicias alla attribuata mal avarezzo, nun same la altan apresatan modestetson. Cec foie modestetso estas ancao contrau signalo, ciel tion montras la ludo teoria modelo. La simpla i vestagioi de Mark Zuckerberg cae Steve Jobs estas exemple signalo che ili ne devas obei alla tipa conformezzo de mastrumistoi, cae ne devas fari tion por esti successai. Se oni shainigas mal pli grandan intereson pri potenziala partnero, oni per tio pli altigas la propran intertractan forton, clarigas la esploristoi. Tro granda fervoro indicas che la mercata valoro de la signal sendanto estas mal alta, cae che li urge besonas la partnerezzon. Estas tial pli bone sendi subtila in signaloin por montri intereson. Tiae signaloi ja havas pli alta in in costoin, char ili postulas pli da peno cae devas esti applicatai pli celite. Se oni vualigas signalon, oni faras tion, ciam fidante, che gi certe estos malcovrita de la cel personoi. La covrado de signaloi doiam jam en si mem estas messaggio. Gia alvenos ce malprida personoi, sed gi normal case impresos tiwin personoin des